Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Քերոլայն Քոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնից։ Քիրովայն Քոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնը Ստեփանակերտում պաշտոնապես բացվել է 1998 թվականին բարոնուհի Քիրովայն Քոքսի աջակցությամբ։ 1999 թվականին վերականգնող թերապիստ եւ դասախոս Վարդան Թադևոսյանը Հայաստանի Հանրապետությունից Քիրովայն Քոքսի հրավերով տեղափոխվել է Արցախ, ստանձնելով կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Հաճախ են այստեղ կազմակերպվել դասընթացներ բուժքույրերի եւ բուժհարխատողների համար։ Այժմ կենտրոնում աշխատում են 25 բժշկական մասնագետներ, ինչպիսիք են բժիշկ վերականգնողաբան, վերականգնող թերապիստներ, հոգեբաններ, լոգոպեդներ, բուժքույրեր, սոցաշխատողներ, որոնց աշխատանք ուղղված է սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց բուժելուն եւ հասարակության ինտեգրելուն։ Ողջունելի է, որ վերականգնողական կենտրոնում գործում են նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դասարան, որտեղ երիտասարդ հաշմանդամները կարող են դիրապետել համակարգիչներին օգտ ստեղծվել համացանցից։ 2007 թվականին վերականգնողական կենտրոնում բացվել է մանկական առողջության կենտրոն, որտեղ հաճախում են 2-ից 7 տարեկան մտավոր եւ ֆիզիկական խնդիրներով երեխաներ։ Հունիսի 1-ը առանձնանում է կենտրոնի կյանքում։ Նրանք հավանդաբար մեծ շուկով են նշում այս տոնը՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այս տարի տոնի արթիվ կազմակերպած միջոցառման ծրագիրը խայտաբղետ էր։ Համերգի մասնակցում էին Զարգերակ երաշտական ստուդիայի ներկայացուցիչները եւ կենտրոնի շատ երեխաներ։ Միայն այն հանգամանքը, որ համերգում մեզ տեղ էին զբաղեցնում սպորտային խաղերը, ծաղրացումների հետ գնդակով խաղալը, զամբյուղները տարբեր հատապտուղներով ոցնելը եւ այլն, ապացուցում է, որ կենտրոնի բժշկական գյուղական մասնագետների տարիների քրտնաջան աշխատանքը ապարդյուն չի անցել։ Բացելով օրվա միջոցառումը հաղորդավարը շնորհավորեց երեխաներին տոնի կապակցությամբ եւ ցանկացավ, որ հունիսի 1-ը բոլոր մանուկների համար լինի խաղաղ եւ բարի եւ յուրաքանչյուր երեխա շրջապատված լինի ծնողների սիրով, շրջապատի կողմից ուշադրությամբ եւ նրանց սրտերը լցվեն ուրախությամբ եւ անկեղծ սիրով։ Ծնողլյան Հավանեսյանը շնորհավորեց աշխարի բոլոր երեխաներին։ Աղջիկս էլ տղաս էր մասնակցում, կարևորը խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհում, առողջություն բալիկներին, մեծանան սիրուն, առողջ, գեղեցիկ, բալիկներ դառնան ծնողներին լսող, բոլորս ուրախ, դիմավորենք այս տոնը եւ ամենալավ մաղթանքները բոլորին։ Ջերմուանկեղծ էին նաև Մայնե Գաբրիելյանի մաղթանքները տոնի արթիվ։ Ամենակարևորը մեր փոքրիկներին մաղթում ենք առողջություն, դա ամենակարևորը թե փոքրիկների, թե մեծերի հարցում։ Երջանիկ լինեն, ուրախ լինեն, իրենց ծնողների կողքին լինեն։ Իսկ ահա համերգի մասնակցող ծնող Էլինա Գրիգորյանը համոզված է, որ այսպիսի համերգները, միջոցառումները անշուշտ դրական լիցքեր են հաղորդում երեխաներին։ Շնորհավորում եմ բոլոր փոքրիկ երեխաների տոն օրը եւ նրանք երջանիկ լինեն, միշտ լինեն առողջ։ Տոնը կարծես ստիպել էր համանապակ հնարավորություններով երեխաներին մոռանալու իրենց ցավը։ Նրանք այսօր հասարակության հետ քայլում են կողք կողքի, երկում, արտասանում, ապարում, բնությունն էլ կիսում է նրանց ուրախությունը, ահա թե ինչու այսօր նարևն ավելի ջերմ էր շփտում։ Բուշկուր տիկիննարին են սիրով պատմեց Տիգրանի մասին։ Պարզվեց, որ Տիգրանն ընդամենը 3 տարեկան էր, երբ զոհական խնդիրներով ընդունվեց վերականգնողական կենտրոն։ Երկար տարիների բուժումը տվել է ցանկալի արդյունք։ Տիգրանն այսօր եւ լսում է եւ կարողանում է իր մտքերն արտահայտել։ Բժշկու կարծիքով չպետք է ծնողները կիսատ թողնեն բուժաշխատողների աշխատանքը։ Բուժումը պետք է շարունակել նաեւ կենտրոնից դուրս։ 3 տարեկանից Տիգրանը հաջախում է։ Ես կոնկրետ օրինակ բերեմ, նա այդ ժամանակ չէր խոսում, մենակ մեկ-մեկ բարեր էր արտասանում։ Իր շնորհիվ կենտրոնի աշխատողները այսօր նա բարձ խոսում է, ճիշտ է որոշ տարեր հոտ չի կարողանում արտաբերել նորմալ ձևով, բայց դա բարձ է, քանի որ նա ունի մանկական ուժային կապված այնэл ծանր վիճակով։ Ես այս 15 տարվա նրանց աշխատանքը հասցրել է նրանց, որ այսօր նա գիտակցումով մոտենում է բոլոր աշխատողներին վերաբերում է շատ լավ, խոսում է մաքուր եւ ցտիրում է բոլոր աշխատողներին, աշխատողներն են իրենց։ Միակ կենտրոնն է եւ ոչ մի ուսումնական հաստատություն չունենք, բացի ներառական ուսուցումից եւ սա իր հնարավորական համակարգի ունեցող երեխաների համար սա այնքան էլ նպաստավոր չէ եւ այսպիսի կենտրոն ունենալու համար սա պարզապես բրկություն է ծնողներին, բայց ասեմ սա ժամանակավոր է կենտրոնը, սա համար մեղոքեց բժշկական հիմնարկ։ Եթե բժշկական հիմնարկ չլիներ, լիներ կենտրոն, որտեղ որ երեխաները հաճախ էին անընդհատ համարյա ամեն օր իրենք հետ ուզեն, սա կլիներ թե ծնողների համար, թե մեծերի համար մեծ փոխնություն։ Բայց քանի որ որպես հիմնարկ է, երեխաներն էլ տանը պետք է ծնողների հետ, ծնողները կարողանան աշխատեն մի կողմից, ասենք լոգոպեդի դեր տանեն, մի կողմից մանկավարժի դեր կանեի բոլոր այն տոպերից, որ երեխաները տարապում են տարբեր հիվանդություններով, նրանք ուշադիր լինեն, կոմպլեքսավորվեն եւ հաշտվեն կյանքի հետ, ինչպեսին իրենք երեխաները կան։ Եվ ես այսօր ուրախ եմ, որ իմ երեխան հաճախում է այսպիսի կենտրոն, որ իմ երեխան դուրս է գալիս, որ իմ երեխան շփում է իր տարիքի մարդկանց հետ եւ նա իրեն շատ երջանիկ է զգում։ Դրա համար ես ինքս էլ երջանիկ զգում։ որը տոնական էր եւ փոքրիկներին շնորհավորել ցանկանում էին շատերը։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանը իր խոսքում նշեց. Մեր մոտ ավանդույթ է, ունիսի մեկը մենք փորձում ենք տոնական սարքել, իսկ տարվա մնացած օրերը ամեն ինչ անում ենք առողջ մանուկներ ունենանք եւ նրանց առողջության եւ հասարակության լի երեխաներ, ովքեր որ մեր մոտ բուժում են ստանում շարունակական, ովքեր արդեն բուժումը ավարտված է, բնական է նրանց ենք մենք հիշում, եւ այն երեխաները, ովքեր շրջապատում են եւ նրանց ընկերների համար։ Մոտ 200 երեխա կա այստեղ։ Չէ ասի, որ պետք է շնորհավորել, այլ պետք է ցանկանալ, որ իրենք լինեն առողջ։ Այսօրվա ամռան նման տաք օրեր ունենան իրենց ամբողջ կյանքում։ Լինեն երջանիկ իրենց ծնողների հետ, իրենց ընկերների հետ եւ ապագայում դառնան հասարակության լավ անդամներ։ Մաղթում եմ այն, որ լինեն առողջ ու երջանիկ։ Բարեկամներ, շնորհավոր ենք եւ մենք Քերոլայն Քոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնում բուժվող սահմանափակ հնարավորություններով բոլոր երեխաներին եւ ցանկանանք, որ միշտ ուրախ եւ առողջ լինեն։